Your job, straight to the way of the sound that leads. for you're round of yeah. style Ito ang klase ng musika na akin ang pinagmulan Mga konsepto kong naisip dito ko sinimulan Mga hangarin ko nung bata na maging makatanap Bumuo na mga awiting gamit ang mga talata na naitala Sa aking mga sulat kamay mga pangarap na akala ko'y hindi ibibigay Kahit pagod na naghintay ay umaasang darating Na balang araw ang awiting ko'y kakantahin nyo rin At laging bukang bibig ng mga tambay sa lansangan Ang pangalang nagmarka na dito sa ating laro larangan At iyong sasambitin na merong panghuling alas Na magtataas ng antas ng hip-hop sa Pinas Mahalaga sa akin ang pinagmulan Hindi sumagi sa isipan ko hanggang dyan na lang At hindi ko lumilipat, subukan yung pakinggan Simpleng sandata na ginamit ko na masimula Mahal kong kultura, itataas ko Ako ang kalasaga at magiging ginamit ko at hindi Ingles Masasabihan mo bang ang awit ko'y hindi mabangis Kahit kabisado mo na mga linya ko't sinasabayan Dahil ang pop lang sa panlasa di mababadoy yan Pinagdaanan ng iba't ibang klase ng laro Limang taong naglakbay upang aking matamo Ang pangarap na maging sikat at makilala ng lahat Sa pamamagitan ng mga awit at kumita ng sapa Sa pagkanta sa entablado Sa harapan ng mga tao Binubuksan ng mga diwa magmula sa pagkasarado Sa kanta na nakakasarado Pasado na aking binagsak Pag narinig mo, ewan ko lang kung di ka pumalakpa Mahalaga sa akin ang pinagmulan Hindi sumagi sa isipan ko hanggang with the book of life now. This and with a combination of money, pop culture. No, come on away with a Philippine sali. Talk to Mga us. pangarap na itinanim ko. Ngayon umani ng respeto na hindi ko na mabilang sa pandami at pagkalat ng mga kanta na aking naisulat. Naging isa sa instrumento upang aking maipamulat na ang musikang rap ay hindi basta libangan Itinuturing na trabaho na pwedeng pagkakitaan ng mga salitang yan Ay handa ko nang isalin upang sumagi sa mga isip Imbis na babuyan ay pagyamanin ng tugtugan na kinamulatan natin noon Itinama ko ang mga mali ngayon sa aking panahon Ito ang tamang pagkakataon upang aking masabi na ang kulturang to Ay makikilala ng marami na magiging pundasyon At inspirasyon sa mga makatang susunod sa ating henerasyon Magsisilbing atensyon upang gisingin ang lahat na ang kulturang to ay sabay-sabay nating iangat. Mahalaga sa akin ang pinagmulan, hindi sumagi sa isipan ko hanggang the essence of our culture. All the hip hop underground. Now me say thanks to him and the great beat. This generation, just keep on and on it. Keep on on and on it. Just keep on and on.